Jackson Ben bunu bilemem aynı bom gibi gelir sana belki de aynı ton Gibi delik gibi bilir ama aynı fon Kendini bilemez montofon Monoton yaşar hep at aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız ey bir meneyim mikrofon Şimdi babana bir bakınız haydi Muamelesi ikisi bilir asi Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi Bana bak beni gör bir de ölme asi Sesim hep duyulur tepeden bariton Mekanım olabilir nereden uzun Yanıma gidenin canına girecektir ey bir meneyim mikrofon oh, oh bunu ben bunu sen şunu ben onu sen günü ben günü sen Fenomen olacak dolacak her yer menemen kıvamı balçık gelemem Denemem dostumu göremezsem düşman veremezsem Rüzgar gibi esemezsem veremezsem Kalbimi geri gelemezsem Sen beni beni beni yüreğimi geri beni Kendini beni beni yamacıma gelemedin Amacına varamadın her yeri karaladın Barışına yarıladın acımadın aldın Rüyalara daldın bal arası gök arası İstanbul kalem harp okulundan çıktı En baba rap işte başına darısı Mama mama mama mama mama mama Elif onunu Getirsene bana baksana rahatlık etme sakın ha sen Beni dinle kendimi dinleme kilometrelerce Milimetrik hesabı Bak beni gör hadi kamil ol Tepeden tırnağa sen hami ol Rabe göz kulak oldum sen de ol Hadi holokostu gören insan ol Her gibi uç kartlar gibi konvede Sen köle ol ne ben patron Vayimlerim can yakabilir ha pardon ya Hey, be name my Şimdi babana bir bakınız haydi Muamelesi ikisi bilir asi Bedi Muhammed Ali gibi gelir asi Bana bak beni gör bedi öl vasi Sesim hep duyulur demeden bariton Mekanım olabilir nereden o Yanıma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 bakınız haydi Şimdi bana bir bakınız haydi Şimdi bana bir bakınız haydi Şimdi bana